maskorik mm, ez den komertsioa eskatua izan zaigu hori aurre egitea. Eta beraz gertatu dena da enpresa batzu, hasi dira uh, deitzen, me gu gira, gure kondu gira, usu lan bat da, gure txetan ari gira lanean, eta deitzen gaituzte eun mila masko egiteko, edo irurogeita mar egunero, euro bat eta hogei maskoa, bon, eh, ez da egeala, nik egendiet uh, eh, toki Gaur egun ez da enpresarikola erantzuteko be, eskaerari, e, eta girela ono saiatzen ari hori auge egiten, baldintza oso zailetan batez ere ekonomikoki. Zilu betetzen bezala izi iztela ordean, bai gukala bizitzen dugu gero bon, bat dira xareak, eh, eh josleako artean uh, montatu dituzte, ez gira denak xare berdinetan, me bon, nintzatzen gira interneten bidez, eta bai, senditzen dugu, bai, uh, eskatua izan zaigula, hori egitea utxune bati, eta eta ez ditugu baldintzak utxuni horiei erantzuteko. Gaur egun eskatzen da uh, masko homologatuak okaitea uh, toki gehienetan, edo beren lan egiteko eremu gehienetan. Homologazio bat josle bat entzat, uh, eh, ah, ahmadako homologazio hori ukaiteko, dira amak puntu, amak kontrol, me amek mila euro. Gaur egun uh, auto-entrepreneur delako bat entzat, ezin da. Eta estatuak egin behar zuena, zen, bestenaz, uh, eh, urririk eman, edo, edo sistema bat eman, gu, gu zertifikazio ortarat urbiltzeko. Baina gaur egun uh, ez, da, ez da posible. Eh, gaiten e, duzuna da, gutxune animale bat betetzen ari ziztela, estatuak ez duena betetzen, eta horren onduan ez ziztela bat ere sustengatuak, lagunduak, ez ahalak emanak zuen lana untsa egiteko. Ez, ez bat ere, eta sensazioa dugu ere ekoizpena uh, eh, prestizanen delarik. jaren dugu Estado Frantzesak bere papeja beteku duenean, gu desagertuko girela. Ze mm. orain eskatzen zaigu indar bat eh, egitea, baina eh, indar ekonomiko bat da ere. E, ez da ege ala egeitea, gaur egun Jose batek bere bizia irabazten duan maskoak eginez. Hori, hori ez da, ez da egealitate bat, nahi bagenu ere beraz bai aski aski aski zaila eta ez, ez dakigu ere nola pasako den ondoko aste eta hilabete den masko hoien ez tabaidarekin, zenta tokia hainitzartu du ez tabaidak, mm baina uh, atera bide guti azkenan. Gero atse duguna da ere be saiatzen gira atera bidean maiten, adibidez hor atseman dugu bat, Berak badu zertifikazioa, beraz, bidaltzen dizkigu maskoak uh, uh, kit moduan, eta guk eh, kit horiek eh, muntatzen ditugu, eta ahasaltzen al ditugu. Mm. Eta oiala, zertifikatua da, elastika ere, eta maskoaren formatua. Eta hor, irabaziak normalagoak dira edo ez? Ez. Bainan, osasun mailan, zenta bada ere ahengura eri, jen eh, dut eh, guk eh, zertifikazioa ez baitugu, ez daki gure maskoa nola, nola bizi den. Mm -hmm. Eta beraz, uh, lasaitasun, uh, jen, lasaitasun bat entzat da, ere zertifikazio horren hartzea. Mm -hmm. Me ez dakit uh, oino zer emanen duen, uh, izketan gira hor Baina negia da, aski abandonatuak girela, e, bada Joslen sindikatu bat ez duguna entzun, eta e, Josle batzu hasiak dira hoien sesitzen, hoiei dei egiten, izan den bezala xaboiaren e, presioaren regulazioa, erabaki da, maskoari ez regulaziorik egite, egitea. Beraz, badira masko bat zola eurotan, eta beste batzu gehi eurotan eta badira batzuk ebasten dituzte eh, urririk egiten dituzteneak eta berri saltzen dituzte uh, merkatu belzean. Ulako mhm. gertakaria hainitz eh, izan dira eta zaila zaigu ez baita normarik ere uh, inguruan hori guzea kudeatzea.